Eldura mm, bat dugu, eh, prefosta. Hordin, uh, eh, bena bidetan posible da igaitea bena mm, kontuz egitez, eta emekini emekini biltez. Uh, Oskaseko lepuan um, mm, hama santimetra bat dugu, eh, elureko hama santimetra. Eta ebai, uh, larrañe do xantazine bai, bada, bada, ez dakit, ababost uste dit, eh, ama, bost zentimetra, orduan, uh, gu ekipago eta lan taldeak um, jundira goizuntan bort honetan, bidean zabatzea, zabatzea, bena, uh, bena eorten daita, um, kasu egin behar da hemen Eta errandi dute, amikuse eta maule arteko bidean dela unkituena? Bai, unkila ebai, bai, eta... Ehm, menaian otuak ikusten dut igaiten, eh, igaiten dira, mena mm, kasu egitez hori eran nahi dut, eta gue lantal eh, lan gu ekipak eh, bide hortan bai, hortira bai. Autobus erbitxuak eta abiatu dira edo ez? Ez, autobuseko, afen, um, transport skoler delakoak uh, dute, afen, um, akordio eman uh, egaiteko. Beraz, esibiruko eh, autobus guztiak eh, ez dira partituko izontan? Ez, ez, ez, ez, ez. Ba, hemen garazi gara alderdian ez da arazo ondirik eh, bide gehienetan, hafen behedean diren bide gehienetan ibiltzen alda. Gido mendiari buruz biztan nek, nekeago dela eta zaitasun gehiago badela. Baina peko aldean hemen donapauleko bidean, armeiko bidean eta bayonako bidean ez da arazo dik. Eletari buruz... Uh, baziren uh, eh, zailtasun txiki batzu bainan uh, eh, antik uh, eh, bastu behar gira, mementoan horre lurra tipitzen ari da, edo gelitzen ari da, eta gehiago uh, elurik adi. Uh, ara, mementukot ez dugu arrazo uh, ondidik, uh, diakinez ez dira behar bat pentsatu bezain bat uh, egin. Amikus eta maulen artean da pixket komplikatuena egora? Bai, duriz, bai, bon, diakinez uh, ez dela nire lan hori, Eh, baina niguiz baziren arazoak mauledat, eh, mauledat eh, buruz. Zaitasun gehiago bat ituzten eta elur gehiago egin, egin, egin iduriz paleu eta eletari buruz. Hor, mendialdeko bide txiki horietara, eltzeko, beharko eusupxen, egun guztia, nolakoa de previsioneak? Ba, Zuntzalaz, janik, igandian eta atzoi ginen bide horietan, eman ezaun, hor bankako bidean eta esnazuko, nasu arte uh, kasik ezabaltzeko panda, hor hori ematen burian dena jamalun izanen da, eta gero eh, hemen uh, gara zingurian diren uh, beholiko bidea, uh, eskaseko bidea, horiek denak zabalduak izanen dira, gruzuntan pentsatzen dugu.